Okay. Before giving in talk, we will pay respect Buddha by reciting in the Tassa three times. Và trước thời phát thoại thì chúng ta bắt đầu đành lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa နမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစ္ဆာနမောတစ္ဆာဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစ္စာ We will continue definition of quality of a Buddha. Ờ, và chúng ta sẽ tiếp tục thời pháp nói về định nghĩa về ân đức Phật và ở đây là ân đức Pagawa Thế Tôn. There are quite many definitions about the Bhagawa. Now we are reaching Bhagawa, who breaks, uh, who the Buddha is the one who breaks uh, like evil factors, saying in many ways. Và bây giờ uh, chúng ta đã học xong học đến phần đó là Pakawa. Pakawa ở đây đó chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật là người đã phá vỡ, phá vỡ được tất cả những cái nhóm, tất cả những cái loại phiền não khác nhau. Thì uh, ờ, chúng ta đã, đã học tới đây rồi. okay, well. à, yes, vấn đề. Yeah. <laughs> Camera của ngày tí nữa thì rồi so ờ. Bhagawa à? from the Bhagawa à? become Bhagawa. À? One G is deleted. Yeah. So, uh, okay, okay. Yeah. <coughs> từ uh, Pagawa, chuyển thành Pagawa thì bỏ đi một chữ một chữ G, chữ G đó một bỏ đi một chữ G thì thành Pagawa. So in the previous time, we finished Kila. Now we are reaching Pancha Winiband, Winibanda. Uh, five disturbance of uh, five disturbances. Mm. Yes. Mm. Lúc trước thì chúng ta đã học đến uh, Panchacheto Kila là năm cái gai phiền não và hôm nay chúng ta sẽ học đến pancha Panchavini Panda có nghĩa rằng năm cái chướng ngại. Uh, five fetters Five fetters hmm, May translate. <coughs> Hoặc là ở đây có thể dịch là năm chi, năm yếu tố. Number one is uh, not removing attached to sensualities đầu tiên đó là không loại bỏ khi dính mắc vào những dục lạc so ờ, number two uh, ờ, not yet removing attaching into body thứ hai là không loại bỏ cái sự dính mắc vào thân uh, number three not removing not yet removing attaching to uh, the body external body thứ ba là không loại bỏ vào cái dính mắc vào cái thân bên ngoài number four after eating food as waste uh, ờ, enjoying happiness or lying down or sleeping Happiness or turning beside, side. Uh, cabinets are sleeping condition. cái thứ tư đó là cái sự dính mắc dính mắc vào như là khi ăn xong đã ăn như ý muốn rồi thì dính mắc vào thích thú vào trong cái việc nằm trong cái việc ngủ và ngủ lăn qua lăn lại thì đây là là một cái dính mắc vào cái sự ngủ So some uh, like that uh, in the morning. Mm. So cannot sleep, cannot fall asleep, but still lying down, enjoying it. <laughs> Một số là ban ngày đó, ban ngày thì không thể nào nằm ngủ được, nhưng mà họ cứ muốn nằm xuống để để thích thú trong cái ngủ thôi. So maybe by facing up first of all. That uh, because of not sleep, so uh, so turn the right side. After sometimes, again turn the left side. Enjoying that, not really sleeping, but still uh, trying to, trying to enjoy that. Đầu tiên khi mà họ nằm xuống thôi, nằm xuống thì họ chưa có ngủ đâu, nằm ngửa mặt lên trên. Nhưng mà nằm rồi không ngủ được, không ngủ được thì bắt đầu nghiêng qua phải, lăn qua phải lăn qua phải không lại thấy không được nữa rồi thì bắt đầu lại lăn qua trái nghiêng qua trái thì ờ, đó là mặc dù không ngủ nhưng mà cứ thích nằm thích cái cái cái nằm lăn qua phải lăn qua trái nằm ngủ như vậy She'll really, up, she'll wake, and she'll up and she'll practice meditation. But uh, trying to enjoy this side lying down, that side lying down, like that. <clears throat> thực ra chính ra thì phải ờ, thức dậy ngồi dậy và hành thiền nhưng mà đây thì người ta lại thích là cái trạng thái thích thú chìm đắm trong cái sự nằm đó nằm dần lăn qua lăn lại họ thích thú cái đó next one is uh, practicing sleepiness <laughs> so some are enjoying the situation of sleepiness và nữa tiếp theo là cái mà họ thích thú thích thú trong cái sự ngủ và à, khi hành hành thực hành như vậy họ cũng muốn ngủ so there is uh, one friend in my samnera time <laughs> so in uh, joining the chanting so chanting in time he is sleepy so after finishing chanting he you get down quietly without speaking to anyone. So why he, he don't speak, he doesn't speak anyone is uh, he afraid to despair of uh, sleepiness. <laughs> so quietly, uh, calmly go to the uh, go to the mosquito net uh, trying to sleep. <laughs> moving slowly ở ngài Seno có kể một câu chuyện thời khi mà ngài còn là sa di, ngài lúc hồi đó thì ngài có một người bạn cũng là sa di và chú sa di này thì rất là thích rất là mê ngủ có nghĩa là khi tụng kinh ấy, mọi người thì tụng kinh thì chú sa di này cũng đang à, gật gà gật gù ngủ và ngủ xong mà tụng kinh xong rồi ấy, thì vị đó không muốn nói chuyện với, với bất kỳ ai và im lặng đi ra thôi bởi vì sao tại sao mà vị đó lại rất là im lặng đi ra ngoài mà không nói chuyện với với bất kỳ ai bởi vì vị đó không muốn mất đi cái trạng thái mà buồn ngủ như vậy và cái sự im lặng im ắng như vậy bắt đầu đi vào chui vào trong trong mùng và tiếp tục ngủ so uh, some people trying to enjoy sleepiness hmm. như vậy là có một số người họ lại thỏa thích họ thích thú trong cái sự uh, ngủ so Another day, number five, wishing the Deva life in the next life, practice holy life. Like a Baninanda, you know, after seeing female Deva, the Buddha told him, if you practice in my dispensation, you can get these Deva female and practice. In this way, he practiced. thứ năm đó là cái sự mong muốn mong mỏi được cái đời sống trong cái kiếp tiếp theo cái kiếp kế tiếp đó là cái đời sống là chư thiên và sau khi mà họ nghĩ rằng khi mà có được cái đời sống chư thiên rồi thì họ sẽ bắt đầu thực hành phá mạnh thì trong trường hợp này thì giống với là tôn giả Nanda tôn giả Nanda là bởi vì thích nam à, thích những cô thiên nữ nên là thực, với thực hành và khi mà tôn giả Nanda mới à, đi thực hành như vậy thì mới hỏi Đức Phật mới nói rằng nếu mà muốn nếu mà con thực hành trong giáo pháp của ta thì sẽ có được những thiên nữ này và với cái động lực là muốn có được những thiên nữ này nên là tôn giả Nanda mới thực hành pháp. So this is also one of uh, one disturbance, one factor uh, to stay in the samsara, although practicing a holy life, because of wishing they life. Only he may get the they life, not cannot be the cause of uh, liberation nirvana. Và đây thì cũng là một trong những cái sự quấy rối, một cái sự cản trở mà trong cái sự thực hành để giải thoát. Và nếu mà chỉ có mong muốn để tái sinh làm chư thiên thôi thì sẽ không thể nào thoát khỏi, không thể nào giải thoát được cái vòng luân luân hồi. So by learning in this, uh, I will continue Baninanda so a bit. So later the Buddha told senior bhikkhus uh, like such as uh, Banakasva or those bhikkhus or Nandas are in my dispensation because of female deva. <laughs> so at that time, senior bhikkhus uh, blame to Banananda by knowing the Buddha's uh, aim, the Buddha's wish. Or Nandas are in the Buddha's dispensation uh, because the uh, craving for female deva is like a worker, uh, so like a slave. slaves are they do jobs based on because of something. So in the same way, and i also doing a, a, kind of service, a kind of jobs uh, because of female deva. Well, is a worker, uh, like is uh, slaves, uh, for the female deva. So in this way, uh, senior bhikkhus blamed uh, to the Nanda. At that time, Nanda prince, uh, originally he is a prince. So uh, because of being blamed by senior bhikkhus, so his mind someday coming out. So I will practice like them to get attainment. So his mind changed and with way he attainment. Và cái động lực ban đầu thì đó là tôn giả Nanda thực hành pháp. Thực hành pháp là bởi vì để muốn có được những các thiên nữ. Và như vậy Đức Phật biết được điều này và Đức Phật với nói với tất cả những những vị các ngài trưởng lão giống như là ngài trưởng lão Kassapa, Makassapa, ngài trưởng lão Đại Ca Diếp thì với các các ngài trưởng lão khác thì các ngài mới nói rằng ồ như vậy các ngài chê trách rằng, ồ thế là như thế là Nanda là thực hành giáo pháp, thực hành pha mạnh là chỉ có mục đích là để được có được các cô thiên nữ thôi. Và khi ngài Nanda, tôn giả Nanda nghe được điều này thì trở nên uh, xấu hổ và với uh, nghĩ rằng thế là như vậy thì ta cũng thực hành, ta cũng phải thực hành để có được cái sự giải thoát chứng ngộ như các ngài trưởng lão. Và ngài Nanda, tôn giả Nanda đã thực hành thực hành pháp để có được sự giải thoát thay vì có được những thiên nữ. So this is the evil factors called the Banda. Uh, uh, Winibanda disturbance or factors. I may uh, translate uh, briefly. So if not sure, you can check. So mm. the Buddha breaks these evil factors Uh, because of this, the Buddha is Bhagawa. Bhagawa. Vâng, và uh, đây đó là Vinipanda. Vinipanda có nghĩa rằng uh, bản dịch tiếng Anh là disturbance hay là cái sự quấy rối hay là cái sự cản trở ở đây. Ờ, thì ừ, chúng ta phải kiểm tra lại trong cái uh, bản dịch khác nhau. Và từ đó là Vinipanda thì đây là một cái sự cản trở hay là đây là một cái yếu tố bất thiện. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật là Ngài là bậc đã phá vỡ được cái yếu tố bất thiện này nên vâng. ngài được có hiệu là Paga, Pagawa. Hmm. So translation is a bondage, bondage hmm. for the Vinipanda. À, yeah. Dạ. uh, ờ, cái Vinipanda này dịch có một từ tiếng Anh bản dịch khác đó là cái sự mà trói buộc hay là cái sự mà quấn quấn quấn trói. So by learning in this, uh, what we can notice is uh, like uh, we need to avoid lying down happiness, turning in this uh, left and right side, uh, sleepiness. Uh, we may notice this is also one of bondage. Another <laughs> mm. is uh, in uh, brahmacharya so all the Dewa life, it is also a kind of bondage. So uh, some bhikkhu sometimes may say, because of some disease, if I die, oh, can go Dewa realm quickly. <laughs> so faster. So uh, some will do joke, it would be better than uh, something like that. So, uh, yeah, this is also a kind of bondage. Ừ. Và cái sự bó buộc, bó buộc, uh, cái sự quấn trói, bó buộc ở đây, đó chính là chìm đắm, thích thú, thỏa thích, thích thú trong cái sự ngủ và trong cái sự nằm xuống và trong cái sự lăn qua, cái sự lăn lại, thích thú trong đó, đó là một cái một cái chính ở trong cái cái này. Và nữa đó là Ờ, người ta thích thú chìm đắm trong ờ, muốn muốn mong muốn có được cái đời sống thực hành pha mạnh thực hành pha, pha mạnh ở đây để mong mỏi một cái đời sống chư thiên ví dụ như một số vị tỳ kheo thực hành xong bảo là đang đang bệnh thực hành bảo là ô thực hành như thế thì sẽ lên uh, có trời nhanh hơn có trời sẽ tốt hơn đó là cái con đường ngắn để có thể uh, thực hành và để lên được có trời thì đó là một cái uh, câu nói vui đó là thực hành pha mạnh và để mong mỏi là cái con đường tắt để nhanh lên có trời So next one is uh, Pancha Abhinandana. Pancha is a five. Abhinandana is uh, delight. Delight. Mm, similar to craving. So about this five, it is easier. Delight, delight in visible object, sound object, smell object, gesture object, touching object. Those are cravings, dana. Uh, hmm. The Buddha breaks those uh, evil factors. Và Đức Phật Ngài là người đã phá vỡ được năm cái là pancha, abhinandana, abhimandana đó là những uh, cái sự thỏa thích, sự thích thú thì pancha là năm thì năm cái sự thỏa thích ở đây là gì đó là cái sự thích thú vào trong cảnh cảnh sắc cảnh thinh cảnh hương cảnh vị cảnh xúc thì Đức Phật là ngài đã phá vỡ được cả năm cái pancha abhinandana là uh, chính vì thế nên là ngài được gọi là đức là bậc thế tôn. So yeah, so normal people by seeing, by listening, by smelling, by tasting, by touching, uh, they may have a craving, they may be happy. So as a Buddha's teaching, uh, if it is beneficial, we will do. If not beneficial, we should not do. Uh, so we should not have attachment, delight uh, with those things, trying to reduce. It would be better. It, it, it will be better. Đối với những người bình thường, khi mà người ta ờ, bằng cái nhìn nhìn bằng cái nghe bằng cái ngửi bằng cái nếm bằng cái xúc chạm thì người ta người ta thỏa thích người ta thích thú trong đó và những cái ờ, ái dục những cái tham dục sẽ khởi lên nhưng mà đối với đức phật thì ngài đã phá vỡ được cái điều này và cái điều ờ, và tất cả những cái gì trong giáo pháp đức phật dạy điều gì mà lợi ích thì chúng ta sẽ làm điều gì không lợi ích thì chúng ta nên làm giảm thiểu và làm cho mất đi và thì những cái sự nghe rồi cái, cái sự nhìn nghe ngửi nếm hay là xúc chạm cũng vậy chúng ta phải có cái sự thu túc. And next one, next one is a cha vivada mula. Cha is a six. Vivada mula is a, the root of argument. The cause of argument. Number one, goda anger. Number two, mecca. Uh, mecca is a depreciation of others' worth. one's word. Uh, so breaking others' uh, quality. So it is Mecca. Next one, asa. Asa is envy. Next one, satriya. Uh, ah. okay. Satriya is a crafty, craftiness. Being crafty. Craftiness. Pabechada. Next one, pabechada is a uh, bad wish, bad wish. Uh, number six, uh, Brahma. So, uh, uh, it is uh, wrongly holding like the wrong view, uh, with the craving, with with the wrong view, two things. So, like about this body, me or mine, this is uh, Sandaiti Brahma. So. và nữa đó là cha vivaramula đó là năm à, sáu sáu cái nhân cái nhân bất thiện ở đây đó đầu tiên đó là sân và cái thứ hai đó là phá hoại những cái phẩm chất cái thứ ba nó là isa isa là cái sự ghen tị cái thứ tư đó là uh, ờ, satya satya đó là cái sự uh, bón uh, bón sẻn và uh, papachata là cái sự mong muốn xấu ác và Sanditi Brahman ờ, Brahmaso nó nắm giữ cái tà kiến cái tà kiến đây là ta đây là tôi đây là của tôi của ta thì đó là sáu cái là chá vivira lạ mà Đức Phật là ngài đã phá vỡ được sáu cái này nên chính vì thế ngài là bậc thế tôn. So mean argument means uh, because of these factor argue So if someone have these factors, uh, that may call argument. Và đây gọi là sáu cái sự gọi là tranh luận. Tại vì bởi vì bất kỳ ai, ai mà có sáu cái điều này thì sẽ đều có sự tranh luận trong chính họ. So next one is Chadanakaya. six, sixth Dhanakaya is a group of dana, group of craving. So craving for visible object, sound, smell, taste, touching, and the Dhamma. Dhamma means except previous five, except uh, visible object, sound, smell, taste, and touching. The others are called Dhamma. Yes. và cái thứ sáu ở, ờ, ở ờ, cái sáu sự dính mắc nữa đó gọi là cha tăng ha kaya đó là sáu cái nhóm của những cái tăng ha của những cái tham cái tham ở đây đó là tham về sắc cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc và cái thứ nữa là cảnh pháp dharma cảnh pháp dharma ở đây có nghĩa là trừ năm cái cảnh cảnh uh, sắc cảnh khí cảnh vị cảnh thinh cảnh xúc ra thì tất cả những cái thứ còn lại tất cả còn lại đều gọi là cảnh pháp dharma So next one is uh, Satta Anusaya. Satta is a seven. Anusaya is an uh, underlying tendency, right? Underlying tendency. So uh, Kamaraga. Uh, Kamaraga is a greed, loba. Padika. Padika is a dosa, the same as a dosa, anger. Deity, wrong view. Vichikecha, doubt. Bhavaraga. Uh, Bhavaraga also loba, greed. Well, Kama Raga is uh, greed to sensuality. Bhava Raga is uh, greed to Rupa rupa life, uh, jhanas. Uh, so it is Bhava Raga. Next one, Mana, conceit. Next one, Avoidya, ignorance. These are called seven anusaya, underlying tendency. So the Buddha breaks. Và năm cái à, bảy bảy cái à, ờ, gia ga ở đây đó à, đó là cái sự cái sân hoài nghi và hiếu ái hiếu ái ở đây có nghĩa là tham ái và cái, cái rupa và cái, cái sắc và những cái jhana và nữa đó là mana là ngã mạn và avicca là vô minh thì đức phật ngài đã phá vỡ được bảy uh, cái anusaya uh, bảy cái satta anusaya có nghĩa là bảy cái phiền não ngủ ngầm này thì ngài đã phá vỡ được nên chính vì thế gọi là bậc Bhagawa So next one is Atta Maichata. Atta is eight. Maichata is uh, round, round Dhamma, round nature. So all eight, like a like a eightfold noble, noble path, the same. Instead of sama, change Mecha. Mecha deity, Mecha singappa, uh, maicha wacha, Mecha kamanda, Mecha ajiva, maicha sati, maicha samadhi, may chawayama uh, Dinka completed. If not completed, you add. <laughs> yes, yes. yes. Ờ. Và đó nữa nữa ở đây đó là khi mà ở ờ, cái Attha Michata, Attha Michata ở đây thì ngược lại với với Sama, có nghĩa rằng nó ngược lại với uh, những cái tránh kiến thì đây là uh, có uh, tránh tư duy thì tà tư duy mà tránh ngữ thì đây là lại là tà ngữ và tránh uh, tránh nghiệp thì đây là lại là tà nghiệp và tiếp theo đó là tránh mạng thì lại tà cái, ngược lại đây là tà mạng tránh tinh tấn thì là tà có tà tinh tấn và tránh niệm thì lại có tà niệm tránh định thì ở đây là có tà định thì đó hay là tránh tuệ thì lại có có tà tuệ thì tất cả ở đây những cái tám cái ngược lại với bát thánh đạo thì đây là có attha michata thì ngược lại cũng ngược lại với cái tám cái chánh kia thì có tám cái tà thì đó gọi là Adkamicheta và Đức Phật là ngài đã phá vỡ được tám cái này nên ngài là bậc thế tôn. The next one is Noah Tanha Mulaka. Noah is a nine. Tanha is a, uh, something which has Tanha origin. Nature which has Tanha origin or something which has the now origin. So, uh, first of all, based on craving, have a pariyasana. Pariyasana is a finding, like earning, finding out, earning, searching. So, when we do, because of craving. So, this one is uh, which has the now origin. So, based on finding out, searching out, uh, Heaven lover gains. So gains was the second one. Based on gains, have a vinaya. is a decision, making a decision. This is a me, this is a mine. Based on vinaya, decision, chandaraga, have attachment. Based on attachment, ejosana, Tejo Sana is, uh, uh, I want to say, shallow wind, like uh, uh, this mountains uh, already shallow. So, uh, so food, you know, in the hand you can give others, but if you have shallow, this is a, really your food <laughs> already swallowed. So it's your sana. Uh, translation and maybe swallowing. So based on swallowing, uh, breaka, uh, breaka is uh, keeping, huh? grasping. grasping, Based on grasping, have a macharia. Macharia is uh, uh, afraid to connecting with others. Means translate stinginess don't want to share. So this is my fear. Uh, based on material, strangeness, uh, have araka, protection, have to protect, make a funds, no one can come to my monastery, like that. Uh, based on araka, based on protection, uh, uh, uh giving giving punishment, uh, like harming others. Because if someone steal our own property, uh, we will give them punishment. We will harm them. So all these are uh, coming in from craving. So because of this, uh, it is called dana mulaka, which has dana origin. và tiếp theo đó là nawa tangha mulaka nawa là chín tăng ha là tham ái và mulaka là cái nguồn gốc gốc rễ của cái sự tham ái nawa tangha mulaka đó là chín cái gốc rễ của cái của cái tham thì đầu tiên đó là tham có tham tham là cái nền tảng tham là cái nền tảng thì là cái gốc của cái sự đi tìm kiếm của sự đi tìm kiếm tìm kiếm rồi tại vì có tham thì mới có đi tìm kiếm và tìm kiếm rồi thì sẽ có được tìm kiếm có được sẽ có được cái lợi dưỡng là la ba la ba là cái lợi dưỡng khi đi tìm kiếm thì bắt đầu có được lợi dưỡng la ba và từ cái la ba xuất phát từ cái la ba này cái lợi dưỡng này nên có với có đưa ra cái quyết định đây quyết định là của tôi đây là tôi đây là của cái của tôi và dựa trên cái quyết định này thì bắt đầu có cái sự dính mắc dính mắc vào cái tài sản dính mắc vào những thứ đây là của tôi đây là tôi và dựa trên cái sự dính mắc này thì lại có là cái sự nuốt vào nuốt vào ở đây giống như là cái gì ngài sê đo nói rằng giống như là cái vật thực vật thực khi mà mình đang cầm ở trên tay thì mình có thể cho đi nhưng mà khi vật thực mà mình đã nuốt vào trong người rồi trong bụng rồi thì cái vật thực đó mình không thể cho đi được thì nó là nó là cái cái mà là của mình có nghĩa là mình ăn vào rồi thì nuốt vào đây nuốt vào đây thì sẽ là mình lại có một cái sự nắm giữ nắm giữ tại vì nó nó đã là thuộc về của mình thì nuốt vào rồi thì nó lại có sự nắm giữ và nắm giữ rồi thì nó có là Macharia Macharia nắm giữ thì sẽ dẫn đến cái nguyên nhân của nắm giữ thì nó là cái gốc rễ để dẫn đến cái sự bỏn sẻn bỏn sẻn nghĩa là không cho mọi người khác không cho người khác không muốn chia sẻ với người khác những cái đồ của mình những cái vật của mình và bỏn sẻn rồi ấy, thì để dẫn đến Arakha bón sẻn rồi thì dẫn đến arakha arakha đó là cái sự bảo vệ khi bón sẻn rồi thì người ta muốn bảo vệ ví dụ như người ta phải xây tường rào hay là xây cái này xây tường rào vây quanh tu viện để không muốn ai vào và không muốn cho người ta vào tu viện của mình là đó gọi là bảo vệ hay là arakha và từ cái arakha này thì người ta lại dẫn đến cái sự tra tấn những người khác hay là trừng phạt những người khác bởi vì sao bởi vì cái arakha này thì bắt đầu người ta ờ, người ta ai đó sự bảo vệ này thì người ai đó mà vào hay là lấy cái đồ của người ta thì người ta sẽ bắt và người ta sẽ tra tấn người ta sẽ trừng phạt thì đó là arakha thì là nguồn gốc để dẫn đến cái sự tra tấn hay là cái sự trừng phạt người khác chúng sanh khác thì đó chính là na wa tăng ha mulaka nghĩa là chín cái ở à, nguồn gốc gốc rễ của sự tham ái và đức phật ngài là bậc đã phá vỡ được cả chín cái uh, gốc rễ này nên là ngài là bậc thế tôn so ờ, that's it only one bowl is better <laughs> if you need the food go for alms food with with that that ball, so you don't need to know much protection. Uh, you don't need to give up uh, punishment too much. Mm. Ngài Sero nói rằng về, như vậy là một cái bình bát là tốt nhất. Tại vì nếu mà chỉ cần một cái bình bát thôi là đủ rồi. Một cái bình bát thì khi nào cần vật thực thì đi vào làng, đi khất thực để có vật thực. Thì như vậy chúng ta không có nhiều cái sự phiền não và cũng không cần không có đồ gì và cũng không cần phải uh, người, người khác không có không đi đến lấy đồ của chúng ta và không cần phải đưa ra những cái sự tra tấn hay là những sự trừng phạt đối với người khác nữa nên là tốt nhất là có một cái bình bát because of this uh, maybe because bhikkhus uh, robes balls using intents uh, different from lay people uh, so mostly uh, mostly not may not like, uh, people may not like. So even our shoe slipper. So usually in Myanmar, Leviba slipper and uh, Beku slipper is different. Beku slipper is uh, like, uh, seem to be ugly. No one like it. So <laughs> uh, you can step freely without much protection. Hmm. if there is a, this kind of ugly stuff about the phone or computer, it would be good. but <laughs> no one produce for the bhikkhus. là và y và bình bát của các vị tỳ kheo cũng vậy nghĩa là hay là từ này y này bình bát này những vật dụng của vị tỳ kheo đều khác với những cái hàng cư sĩ và hầu hết thì hầu như là tất cả những cái đồ hay vật dụng của vị tỳ kheo thì các hàng cư sĩ hay người ta đều không có thích tại vì nó không có đẹp nó xấu xí và ngay cả là dép dép à, dép của các vị tỳ kheo cũng vậy thì ở miến điện ở myanmar thì dép của vị tỳ kheo là trông khác với dép của người cư sĩ và cái dép của vị tỳ kheo nhìn rất là xấu xí nên người ta cũng không thích nữa hay là như bây giờ là có điện thoại xấu xí cái điện thoại dởm hay là cái máy tính cái computer mà xấu đi thì người ta sẽ không ai để ý tới hết ạ đó thì thì như vậy đó là chúng ta thấy được nếu có đồ gì mà xấu xấu hay là đồ xấu xí thì ít được người ta ít để ý tới hơn tốt hơn So next one is uh, Dvasati Deti Ganda. Dvasati is a uh, 62 round view. 62 round view. <laughs> so very long if I'm taught, if I teach. So Uh, you can learn in the Brahmachala Sutta. Uh, I have taught. Yeah. And we have it on YouTube. So uh, you can listen from there. Yes. Và Doa Sati uh, uh, như là 10, 62 ờ, cái tà kiến 62 cái tà kiến nữa nếu mà ngài Sê Đo mà giảng cho chúng ta thì nó sẽ trở nên rất là dài và trong cái bài ở ờ, à, trong về 62 cái tà kiến này thì ngài có giảng trong cái bài kinh Brahmacharya Sutta à, có nghĩa là bài kinh phàm võng thì chúng ta có thể học bài đọc bài kinh đó thì ngài có giảng bằng tiếng Anh. So, 108 craving uh, craving how to translate uh, then uh, we can read uh, uh, say like a like a cravings thought. Uh, no, may not be correct translation. Yeah. Uh, so like a cravings thinking, about 108. So uh, brief recounting is uh, related to present time, 36. Uh, past related to past uh, 36 uh, related to future 36. So 36 multiplying by 3. Yes. So 108. Hmm. Một uh, còn nữa đó là 108, 108 cái tăng hạ vicharita. 108 ở đây thì uh, mà dịch là tham tầm hay là những cái ý nghĩ, ý nghĩ tham, ý nghĩ mà liên quan đến đến cái tham ái thì những cái ý nghĩ này tại sao 108 nếu mà tính một cách uh, một cách uh, một cái, mà tính ra thì đó là 36 cái tham liên quan 36 cái tham tầm ở đây cái ý tham ở đây là liên quan đến hiện tại 36 cái liên quan 36 cái ý tham ý ở đây là liên quan đến quá khứ và 36 những cái tham tầm tham ý ở đây đó là liên quan đến tương lai về tương lai thì 36 nhân với 3 là 108 tổng cộng là 108 cái sự tham ái cái ý nghĩ so we may take uh, uh one thirty six uh, related to maybe like a present or past so uh, that is divided into two so 18 uh, one one is uh, based on in internal one is based on external so internal 18 external 18 so become 36. Mm-hmm. Yeah. So only we need to say in terminal 18. If so, it will be finished. We may not need to say or 108. Mm-hmm. Okay. Và chúng ta thấy rằng là hiện tại thì có 36, quá khứ có 36 và tương lai có 36. Thì cái 36 này thì chúng ta lại chia ra làm hai. 36 mà chia với chia cho hai đó là 18 18 cộng với 18 thì 18 với 18 ở đây đó là 18 cái ý tham là liên quan đến bên trong 18 cái tham ý liên quan đến về bên ngoài thì nếu mà chúng ta chỉ quan sát ở bên trong thôi thì 18 cái tham ở bên trong này thì là đủ rồi 18 chứ không cần đến 108 nữa mà là 18 So number one is uh, Asamiti Hodi. Uh, this is uh, me uh, like that. So this is a, a kind of cravings uh, thinking. Uh, so this is me. Uh, number two, in this and that way, I am. Uh, in this and that way, I am a means uh, maybe like that. I'm a human. I'm a bhikkhu. I'm a male. So many lists can be. So uh, because of this, uh, in this and that way, uh, I am. next one is in the way, in the way or something, I am. For example, maybe I'm tall or short, uh, or white or black. So uh, it, it, was, it was me in Bali. Next one is anyata asmi. In different way, I am. Yeah, in different way, uh, I am means uh, or not tall, maybe or not short. I'm something different. So uh, this is also uh, like cravings thinking. Uh, okay, uh, one, two, three, four. Four we have set. Ừ. Ừ. Và bây giờ chúng ta lại có tiếp đó là ý nghĩ đầu tiên, đó cũng là liên quan đến cái tham. Đó là đây là tôi và đây là cái ý nghĩ tham. Tham thì bởi vì nghĩ đây là đây là đây là tôi và cái thứ hai nữa đó là cách này hay cách kia. Đó là tôi. Có nghĩa cách này hay là cách kia đó là gì? Đó là tôi là người nam hay là người nữ hay là là là người như thế nào thì đó gọi là cách này hay cách kia, đó là chính là tôi. Và cách nào cái thứ ba đó là bằng, bằng cách nào nghĩa là tôi là như thế nào tôi đó là cao hay là thấp là trắng hay là đen thì đó cũng là những ý nghĩ về tham và thứ tư đó là cách này hay cách khác tôi hay là ta là như thế nào có nghĩa, nghĩa rằng đó, là ta không không phải là thấp mà ta là khác ta là ca không phải là cao mà ta là khác hay là vân vân nghĩa là cách này theo cách khác và, và theo cách khác nhau theo những cách khác nhau đó là ta thì đó là cái thứ tư So all these are uh, thinking of self, like I am, I'm in this way, I'm that way, I'm another way, uh, like that. It is related to self, uh, related to wrong view, related to craving. Và theo những cái suy nghĩ này đó là đây là tôi, đây là ta, đây không phải là tôi, đây không phải à, tôi là tôi là theo cách này hay cách khác hay là tôi là theo cách khác thì đó là đều là những cái tham ý và liên quan đến cái tự ngã và liên quan đến cái tà kiến và liên quan đến những cái tham thì như vậy. So next one is uh, uh, I'm well be. I will be. Uh, number one. Number two, uh, in this and that way, I will be. In the way of something, I will be. In another way, I will be. Like that. So it is related to I. Hmm. Và bốn cái nữa đó là tôi sẽ là hay là theo cách này hay theo cách khác tôi sẽ tôi sẽ trở nên tôi sẽ trở thành và nữa hay là cách nào tôi sẽ là tôi sẽ trở thành như thế nào và hay là theo những cái cách khác nhau cái cách khác tôi sẽ trở thành uh, next one is uh, I'm permanent another one I'm not permanent so anyway this is also related to I mm. hai điều nữa đó là ta là thường hàng trăng ta là thường hàng hay là vĩnh cửu hay là ta không phải là thường hành vĩnh cửu thì đó là có hai cái đây hai yếu tố này cũng là liên quan đến về cái tự ngã là tôi uh, next one uh, what what I'm be may translate what I'm be uh, in this and that way what I'm be something doubt in the way of something wouldn't be uh, in the way of another wouldn't be và tiếp theo Yeah, this is a, a doubtful doubtful yeah. thinking mm. yeah. là ta sẽ uh, trở thành ta sẽ trở thành nghĩa là cái sự hoài nghi ta sẽ trở thành cái uh, theo là trở thành theo cách này hay cách khác phải chăng hay là ta sẽ không trở thành theo những cách này hay cách khác phải chăng thì đó là những cái sự hoài nghi những cái ý nghĩ hay là những sự hoài nghi liên quan đến hoài nghi so uh, next next one is uh, I I wish to be uh, in this and that way I wish to be in a way of something I wish to be in a way of another and which do we. Và tiếp theo đó là tôi muốn hay là ta muốn trở thành cái gì đó hay là bằng cách này hay cách khác ta muốn trở thành uh, cái gì đó thì đó cũng là một cái cách mà nói về cái sự về về về ta ở đây tôi và ta ở đây so altogether 18 So this is uh, for the internal. For the external, 18. So become 36. So if it is uh, related to the present, so related to the past, related to the future, the same. So altogether, 108. Dạ, và như vậy là chúng ta thấy là tổng cộng là có tất cả là 18 à, là 18 18 cái tham 18 cái yếu tố mà là về bên trong và cũng như vậy thì có 18 yếu tố bên ngoài tổng cộng là 36 và đây là xét trong hiện tại và có 36 uh, ờ, cái tham ở trong hiện tại và cũng có cái 36 cái trong tương lai và cũng có 36 ở quá khứ thì tổng cộng là 108 uh, So as a as a conclusion, the Buddha breaks five mara, kilesa mara, mara of kilesa, kanda mara, uh, mara of kanda, abhisankara mara, uh, mara of abhisankara, deva Buddha mara, uh, mara of de, deva, mechu mara, mara of mechu. So Rex Paimara in conclusion. Uh, và Đức Phật là ngài đã phá vỡ được năm cái ma vương. Năm cái ma ra, năm cái ma ra là Kilesa Mara, là phiền não ma vương phiền não. Năm uẩn là Khanda Mara và Abhisankara Mara, Mara và Dewa ma, à, Mara là chư thiên. Cái ma vương đó là hay là Machu, đó là Dewa hay là Machu Mara thì Đức Phật là ngài đã phá vỡ được cả năm cái đội binh ma này năm cái ma vương này so the literal meaning of mara is a killer so killer who make us uh, die so why we die because of kilesa defilements because of kanda aggregates because of bisankara because of our karma we reborn uh, because of being reborn we have death So because of Deva Buddha, Deva Buddha usually disturb a practitioner, uh, disturb a practitioner life. So if you cannot practice Vedanta cannot get in the samsara. So you also killer. Next one is Mitchu. Uh, death nature, the nature of death. Why we die? Because of having the nature of death. Mortal, mortal, right? Mortality. So uh, because of this, this meaning, All these are called Mara kilas, the Buddha breaks. Yes. Và ý nghĩa ý nghĩa của từ Mara ở đây đó là kẻ sát nhân. Và tại sao lại Mara là ý nghĩa về trong ngữ pháp ý nghĩa của từ Mara thực tế ý nghĩa nghĩa đen của nó là là kẻ sát nhân. Và Mara thì tại sao là ma vương ở đây lại là, kẻ sát nhân? Mara là, là tính là cái kẻ sát nhân hay người giết killer. Thì đầu tiên Kilesa Mara là phiền não ma vương này thì cái phiền não này nó sẽ giết chúng ta giết chúng sanh chúng sanh sẽ chết đi rồi sanh rồi chết sanh chết liên tục như vậy trong cái vòng luân hồi và khandamara khandamara thì đó là cái uẩn uẩn cũng là một cái kẻ sát nhân tại vì năm uẩn năm khanda này cũng là kẻ sát nhân bởi vì có năm uẩn này nên là chúng ta cũng bị chết lên chết xuống trong cái vòng sanh tử luân hồi và avisankara là tất cả những cái nghiệp tất cả những cái nghiệp này có cái nghiệp nên là chúng ta có sanh có sanh thì chúng ta chúng ta lại có tử có sanh rồi có chết có sanh rồi lại có chết thì như vậy thì Abhisankara cũng là một cái kẻ sát nhân cũng là Mara và cũng là kẻ sát nhân và đây hóa Puta cũng là một cái kẻ sát nhân nữa và Machu Machu đây thì đó là cái đặc điểm tự nhiên đó là về cái ờ, thực tính pháp ở đây đó là đặc điểm tự nhiên của cái sự mà có sanh thì sẽ có chết và đây thì có ma trụ thì đó là chúng ta sẽ có cái sự sự chết ở đây sự chết tự nhiên ở đây thì đó cũng được gọi là uh, là cái kẻ sát nhân. So this definition bhagava, bhagava, So the Buddha is uh, the one who breaks uh, evil factors as a conclusion. So it be so bhagava, It be because of uh, the reason breaking defilements, breaking evil factors. Dovagawa, that the Buddha is Bhagawa, the one who breaks defilements, who breaks evil. Hmm. Bhagawa, Bhagawa đây nghĩa là một bậc mà đã phá vỡ được tất cả những cái bất thiện, những cái phiền não hay tất cả những cái bất thiện ở đây. Và như vậy chúng ta có lại ETB số Bhagawa, Bhagawa và ít e số là Đức Thế Tôn à, là bậc à, đã phá vỡ được những cái tất cả những cái phiền não tất cả được những cái bất thiện và chính vì thế ngài được gọi là Pagawa là là bậc Thế Tôn nên là ETB số Pagawa Pagawa là ngài đã phá vỡ được tất cả những phiền não à, tất cả những cái evil tất cả những cái bất thiện nên là ngài được tôn là được có hiệu là Thế Tôn. Okay. So time is up. Uh, we should will go to interview. Yes. Và bây giờ thì thời gian sát thoại đã hết và